Osman nasılsın kardeşim? Hoş gelmişsin Mersin'e. Tantuniler nasıldı Osman? Efsane. <laughs> İnşallah çok yedirmedik, sıkıştırmadık diyaframını. Yani. Bugün lazım biraz olacak. spor yapacağım ama. Şu an için iyi değil mi? İyi. Bugün bir 5-6 saat çekim yapabiliriz Osman. <laughs> İnşallah hazır. İnşallah. Şimdi kardeşim, bir tane ince bir mesele var Osman. Şöyle bir şey bahsedeyim sana. Şimdi Osman sen Mersin'e gelmiş olsan, ben de sana desem ki şşt lan Osman Bak bana oradan su ver. Yoksa 30 yıl sonra seni öldürürüm desem. Hiç sallamazsın, iplemezsin lan ne vereceğim sana suyu desem. Öyle değil mi? Şimdi ikinci filmi çekelim Osman. Aynı adam tam sen geldiğin anda silahını çıkarıyor. Çat! Şunun kafasına bir tane sıkıyor çat sıkıyor, çat çat çat çat buradaki 40 tane adam öldürüyor. Sonra sana aynı şekilde diyor ki lan Osman bana bir su ver diyor. Su değil baraj dikersin adam için. Niye? Çünkü adam 40 kişiyi orada doğramış, kesmiş, biçmiş. 40 kişiye bunu yapan adam bana ne yapar diye sen o adamlara istediğini verirsin. su da verirsin, barajda dikersin, derede akıtırsın, ırmak da geçer oradan. Çünkü cezası anlık oldu. Bizim kainattaki birçok vakada çok rahat bir şekilde günaha girebilme sebebimiz Cenab-ı Allah vaatte bulunmuş. Bak ben 30 yıl sonra ceza vereceğim. Yani Osman ama şimdi ceza anlık olunca adam su da veriyor, baraj da dikiyor, istediğini yapıyor. Ama 30 yıl sonra yaparım deyince adam ya bana ne yapabilir ki 30 yıl sonra diyor. Kim göre kim öyle kim, kim kalır. Aynen öyle. <laughs> şimdi ayetlere baktığında müntakim olan Allah'ın bir vaadi var ayetlerde. O gün geldiğinde yaparım. O gün geldiğinde karşılaşırsınız. Ben o gün deyince en çok yüreğime böyle kıyamet günü saplanıyor Osman. Yani o vaat ettiği, mehir verdiği, bak bu zamana kadar kendinizi düzeltin dediği o gün kıyamet gibi geliyor. Senin de gözlerin aynı şeyi anladığını söylüyor Osman.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 Lütfen. Bismillah. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما ما شاء ركبك صدق الله العظيم Kardeş ciğer bırakmadın bizde. Allah razı olsun.